Само сонца на купальскую раніцу ўзыходзіць іграючы, дзеліцца на кругі, якія разыходзяцца і сыходзяцца зноў, пераліваюцца бляскам. Сонца ў гэты час едзе да свайго мужа на трох конях запрэжаных у калясніцу, залатым, сярэбраным, пярловым і сыпле з калясніцы, промні і іскры.